Macron eta Sánchez izan ziren joan den larun batean Bilbon kontseiluak Euskararen eta Euskaldun ondefentsan antolatutako manifestazio arraldoiaren sustatzailerik nagusienak. Ez noski euskalgintzako Gintzako eragileak edo hainbat alderdi eta sindikatu bezala deialdia sustatu eta sostengatu zutelako, kalera ateratzera bultzatu gaituzten arrazoiak sustatu eta sostengatu dituztelako baizik. Hizkuntza guztiak berdinak dira duintasunari dagokionez, eta beraz, gure hizkuntza regionalak are hobeto irakas daitezen nahi dut. Adierazi zuen Macron presidentak joan den astalenean, Zite Internacional de la Lange Frances delakoaren inaugurazioan. Hori bai, inor ez dadila trompatu. Frantsesa da nazioaren batasunaren oinarria. La langue de la République. Eta euskara eta beste hizkuntzak aldiz, de lang, de la republik. Elebitasuna sustatzearen alde dago presidenta, baina neurrian prefosta. Korsikeraren koofizialtasunaren aurka erakutsitako jarrera irmoa horren adierazle. Frantsesaren goresmenerako egitasmo erraldoi hau eraikitzeko gainera oso leku esanguratsu aukeratu du. Bilek koteretzeko gaztelua, non Frantzualen erregeak administrazioaren eta epaitegien ekintza guztiak frantsesez egin zitezen inposatu zuen lehen aldiz. Pedro Sánchez presidentak bere aldetik Euskara, Katalana eta Galegua, kongresuan erabil daitezen bermatu du. Berrogei urtetan legezkoa etzena eta ezinezkoa zena posible bilakatu da legerik aldatu gabe. Ez hori bakarrik. Euskara, Europako parlamentuan eta erakundetan ere ofiziala izan dadin diplomazia bideak urratzen ari da. Agintea lortu nahiak mirariak obratzen ditu anitzetan. Alderdi sozialistak ordea, Euskararen ofizialtasuna oztopatzen du Nafarroan, erkidego autonomoan ikastereduak mantentzearen alde egin du hezkuntza legearen eztabidan eta epaileek Euskararen aurka hartutako neurriak babestu ditu. Euskara ondo dago, urruti eta maila simbolikoan, baina kasu Euskal Herrian urrun ege joatearekin. Euskara maitasun hitz politiak jasotzera oituta dago. Baina Euskaldunok maitasun interesatuetatik arat, Euskaraz bizitzeko dugun eskubidea aldarrikatzen jarraituko dugu, larun batean Bilbon irurogeita marmila lagunek egin bezala. Eta garrantzitsua da, Makronek eta Sanchezek, maitasun hitzak Euskaldun ez direla aski hozen entzun dezaten, hots, maitasunitz gutiago eta euskeraz ikasi bizi eta gozatzeko aukera erreal gehiago nahi ditugula. Egun hona izan, adiskideok.